Nilqakom għat tmin programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici. Programm ta' tfittxija, programm ta' skoperta, programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, ma konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess Forsi nintebħu illi huma wkoll mod ieħor. Ejna l-programm ieħor fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici flimkien miegħi Tony Sant. Hawnhekk qed nippreżentaw affarijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-enċiklopediji. Fl-ewwel parti propja ta' kull edizzjoni tal-programm ta' vjaġġi enċiklopedici, aħna qegħdin niltaqgħu ma' vjaġġatur ieħor eh, illi flimkien miegħi iterra eh, fid-dinja ta' l-enċiklopediji. Mux dejjem, naturalment, għana nkunu nterqu bl-istess mod u eh, mux dejjem anka inkun naf lil dawn l-individwi b'modijiet l-istess jew nkella ugwali. Imma il-varjetà eh, tagħmel tajjeb naħseb. U allura għal eh, programm tal-lum għażilt illi niltaqa' u nlaqakom ma xaħat illi eh, huwa differenti minn dawk kollha illi ltqajna magħhom sissa. Forsi mhux differenti eh, fis-sens li eh, jiena kont naf lil dan il-mistieden li għandi llum qabel ma waqaft biex nitħadded ftit miegħu eh, biex intom tisimgħu jitkellem waqt il-vjaġġ enċiklopediku tal-lum. Però eh, ikolli ngħid illi huwa differenti eh, għal fatt illi eh, mhuwiex xi ħadd eh, illi jinteressah biss il-kontenut tal-enċiklopediji jew nkella jinteressah biss il-Wikipedija u l-Wikipedia bil-Malti u affarijiet oħra li għandhom xaqsmu magħha eh, b'mod miftuħ, imma jinteressa kif tinteressa lili u tinteressa lili ferm l-infrastruttura illi permezz tagħha titħaddem enċiklopedija bħal min il-Wikipedia. Dan huwa il-qofol ta' dak illi se nitħattu dwaru. Però ma xtaqx illi inlaqakom ma' xi ħadd u t-taħdita tkun eh, ta' natura teknika. Anqas miża tkun ta' natura teknika eh, in-natura tal-taħdita illi għandna llum, imma hemm elementi tekniċi naturalment fiha. Xtaqt għalhekk illi Biex inlaqqakom sew ma' dan il-mistieden li għanna l-lum, nisimaw l-ewel eh, dwaru kif għamilna anka dwar mistednin oħra, eh, f'dak li għandu xjaqsam l-enċiklopediji fħajtu. Imma ħalli nħar li lilu jgħidilna aktar dwarek aktar milli ngħidilkom jien. Il-mistieden tal-lum huwa Simon Kutajjar. Issa naħseb jiena wieħed mill-iżgħar fuq il-programm għax jien għandi 30 sena. Jiġifieri jiena ħanajlek inkarta għax kien daħħalna kompjuter meta kelli ħames snin id-dar. Għal inkarta kien first and foremost il-point of reference tagħna. Ġifieri inti jekk ħanagħmel xi proġett tal-iskola, kont imur infittex fuq l-inkarta. Però naħseb iktar interessanti kien ktib kbir u abjad ehm, kien jismu The Great Big Book of Knowledge. Ħareġ 1995 miktub minn Anne McKee. Issa għadu għadu għadu joħroġ l-lum publikat minn eh, DK. U dak kien literalment miktub għatfall l-enċiklopedija jispjegalek fuq kollox, literalment bħal ismu Great Big Book of Knowledge. U niftakarni tifel li kont iffissat fuq, per eżempju, l-imħallel fis-sema, constellations, un kont indur il-ġenituri u t-sijiet najdlom, inti meta twilit, ah, inti mela id-dar ta' durbis, jew id-dar totali. It-tipi ta' sħab, immaġina ommi ħirġa ma' tifel u t-tifel jgħidilha ara ma' dik isħaba kumulonimbus. U l-mammi tgħid da da da xikun. Iffissa fuq id-dinosawri u da kollox minn dal-ktieb, ġifri dak ħalla impatt kbir fuqi. Tant, ta' u l-mom indunat tant li il-ktib kont inġorru mija kullimkien, il-knisja, l-iskola, kien sar dizastru. U kella tixtri kopja oħra, għaw kopja ieħor tal-ktib, ma jmurx jintilef u mmur nfittxu ma nsibux. Minn dan ir-rakkont qasir Indubjament illi qegħdin diġà tieħdu idea ta' Simon, il-karattru ta' it-tip ta' bniedem li hu u eh, xi ħaġa illi jiena nsib eh, rinfreskanti, fis-sens illi eh, tajjeb ngħidu illi il-mod kif jaħseb Simon anka dwar l-affarijiet li li joġobni u jolqotni. Imma ħanalli jkompli jirrakkonta dwar din l-enċiklopedija ta' tfulitu u anka forsi jekk kienx japprezza l-fatt illi l-enċiklopedija li kellu fideħ forma ta' ktib aktarx illi kella bżon tiġi aġġornata, anka għax eh, sama waslet fideħ ċertu affarijiet ikunu diġa imbidlu. Zaħir wisqina biex napprezza eżattament biex nifhem l-idea ta' enċiklopedija ti tkun aġġornata kemm kon kemm kelli snin ma kont għad niżgħir. Però ħalli dik l-impatt li tipo ara hemm ħafna affarijiet li li nista' nsir naf fuqhom u ċertu ċertu affarijiet għadni interessat fihom mhux professjonalment imma hemm dik l-interess. Bħal pereżempju l-imħalel u l-istilel. Bħal pereżempju l-bnadar. Jien ta' tifel niftakarni nilab daw il-jigsaw puzzles tal-bnadar u ħafna minnhom kont nafhom ta' tifel. U għad, u għad nafhom. Ħabba da dan li ktieb. Jiġifieri dak ħallam pad kbir, u mbagħad ovvjament daħal l-inkarta bħala proġetti inti tirreferi għall-inkarta. Issa ovvjament żmien ieħor u hemm enċiklopediji u hemm academic journals. U allura bil-mod il-mod kif nagħmlu ma' kull mistiden ieħor. F'din is-sensiela is-suġġett idur għal Wikipedia. Jiena niftakar pereżempju Wikipedia kienet tissemma l-iskola bħala enċiklopedija fuq l-internet, però li ma tistax tintuża bħala sors ta' referenza. Għaliex? Minħabba l-fatt li ehm, dak li jkun jista' jidħol u jeditja kif irid, allura inti ma mhux sorsi tista' tafda fuq. Allura niftakarna pereżempju fil-lessons tal-computer ehm, kien hemm min jidħol u jeditja. Għalek naħseb illi tajjeb illi nkomplu niċċaraw. Dwar dan il-punt kif kellna anke l-opportunità namlu drabi oħra f'din is-sensiela. Meta nirreferu għal Wikipedia kif kienet u il-mod miftuħ kif eh, kien isir ċertu editjar, dan huwa fil-passat. Mhux għax il-Wikipedia ma diex enċiklopedija miftuħa, ma diex enċiklopedija ħilsa, imma għax anke il-mod illi bih hija miżmuma Eh, il-manutenzjoni tal-Wikipedia u għaferm differenti l-lum minn li kien anke sa ħames snin ilu. U allura għal-kem għatem min ma jkollux jagħmel u joqgħod minn għalih eh, jorsa gustus eh, billi joqgħod jilab fuq il-Wikipedia, ikolli ngħid li madux il-każ ta' dak l-ammont ta' vandalizmu eh, sfrenat illi kien hemm f'ċertu żminijiet u meta jkun hemm min ma jkollux jagħmel jifil biċċa kbira ta' drabi tal-anqas eh, dak li jsir jitnaddaf eh, f'qasir żmien. Allora tajjeb li ngħidu illi wieħed għandu iżomm f'moħħu dan il-fatt anke meta jħares lejn il-Wikipedia bħala enċiklopedija u bħala eh, sors ta' tarif ġenerali. Li hu żgur huwa li l-Wikipedia naturalment kienet għada u tibqa sors enċiklopediku u mhux eh, sors ewlini li fuqu issir ir-riċerka. Jiena nħobb intenni dak li għajt eh, Jimmy Wales wieħed mill-kofundaturi tal-Wikipedia. Jekk inti qed tagħmel riċerka serja u qiegħed fittex f'enċiklopedija, allura għandek problema ta' riċerka. U l-istess naturalment jgħod għal Wikipedia, ma mhux biss għal Wikipedia, ma għal kull tip ta' enċiklopedija oħra. Hemm ġiex punti attwalment li naħseb li tista' li naħseb li jistgħu jissemmew. Mela hemm il-punt akademiku ta' għandek il-Wikipedia li dak iż-żmien kien jitqies bħala sors li mhux ta' min joqgħod fuq ħafna, però xorta huwa sors utli għal min u għal min għadu jibda f'ċertu suġġetti. U jiena niftakarni meta konna nagħmel l-assignments tal-università ngħid alright, mela jiena il-test ta' suġġett li kien Fhimtu? Però biex nużah f'ċertu proġett ħa nuża r-referenzi li hemm taħt. Għax imbagħad inti dak li jkun ngħid ir-referenzi huma aħjar f'kuntest akademiku. Il-punt ieħor li xtaqt insemmi huwa li l-Wikipedia kont insibu ħafna. Isek tħalt ġo ħanut tal-kodba jew ġo librerija, ma ngħidlek għala. Inti meta tidħol ġoħanut tal-kodba, e, jekk qed tfittex għal ktieb partikolari jew le, inti tibda ddur li xkafef. U tajt għarem tal-ktieb, għarem dal-ktieb li ma kontx naf bih, jgħat inserta jgħat ħdejh. U tagħmel dik il-connection u tajt għara ma kontx naf, ma kontx naf bih dal-ktieb, ma kontx naf bih dal-awtur. L-istess ġo librerija meta iddur u tqalleb ix-xkafef tibda tagħmel dawk il-connections. U l-Wikipedia kont nuża hekk jiena wkoll u kont ingħatta ħafna żmien tiftaħ paġna ta' suġġett u tibda titlikja fuq links. U tispiċċa minn jekk ftaħt paġna fuq suġġett jiena fuq il-matematika, Tagħmel 5 minuti, 10 minuti u spiċċajt fuq pereżempju l-istorja tal-Greċja. Kif spiċċajt hemm ma nafx, imma ħadd dik il-passeġġata. Bl-Ingliż jidhir li jgħidu la wiki walk, u naħseb bil-Malti forsi wiki mixja ma nafx. Iva, dana fil-fatt huwa parti minn dak li konna f'kull edizzjoni tal-vjaġġi enċiklopedici fejn fit-tieni parti tal-programm jiena nimraħ f'odissea enċiklopedika u eh, nara fejn nasal. Forsi mhuwiex preċiż eh, l-istess eh, punt li qiegħed jagħmel il-mistiden tagħna hawnhekk Simon Kutajjar imma jorbot ukoll, jorbot ma' din idea ta' serendipità. Niftakar li per esempio meta kont neditja il-Wikipedia CCE u kontent jidur li kontent nagħmel suġġetti dwar l-ikel. U niftakarni li edit hawn qed naqleb mill-Ingliż għal Malti, ġast artikli biex ma nagħmilx il-modelli u kien hemm jidir li riċetta ta' xi ta' xi diżerta jidir li mill minn Eastern Europe, nsejt fej. Ma xini din allura l-Simon Kutaj? Eh, Inna sepp għandi storja simili ta' nisoħra illi bdejt neditja l-Wikipedia bil-mod il-mod tbiddel xi ortografija komani sa full stop nieqes l-emmulaw. L-iktar li ntħalt fiha meta ħarġet il-CE ta' Wikipedia Malta u kien hemm diversi raġunijiet għalija dik, ħassejt in-nuqqas ta' ċertu postijiet ta' referenza bil-Malti. U per eżempju, jinnaf informazzjoni fuq il-folklor bil-Malti fej jisibom daw fil-kodba. Imma il-kodba jew out of print, jew diffiċli biex jisibom. Allura, minnu interessat, minn fej fej jista' jaqrom. Wikipedia post utli, imma. Għanik tajjeb li ninterrompi ftit lil Simon mill-li kompli jitkellem. dwar l-affarijiet Maltin fuq il-Wikipedia u anke il-Wikipedija, il-Wikipedia bil-Malti, billi ngħid xi ħaġa żgħira dwar dan is-CEE e illi qiegħed isemmi. CEE e huwa Central and Eastern Europe. Allura r-rebbija CEE e hija ċelebrazzjoni fi żmien ir-rebbija ġifieri mill-21 ta' Marzu lilin illi bijam madwar 30 pajjiż ehm, madwar l-Ewropa jieħdu sem flimkien forma ta' kompetizzjoni biex jinkitbu artikli b'dawn il-lingwi ta' dawn il-pajjiżi ta' l-Ewropa ċentrali u tal-Vant eh, dwar xulxin. Malta bdiet sem eh, f'dan il-konkors minn din is-sena l-2020. Jidir li li eh, semmejnieh drabi oħra bħala attività tal-Wikimedia Community Malta u dan ser jirġa' jsir jew tal-anqas hemm il-pjan li jirġa' jsir dan il-konkors eh, fl-2021, ġifieri fis-sena d-dieħla. Allora ikolli ngħid li ikollna anka opportunità nitkellmu aktar dwaru eh, mill-ġdid il-qudiem. Għalissa inkomplu nisimaw lil Simon Kutajjar jispjega anka dan l-interess illi għandu eh, f'dak kollu li hu Malti fuq il-Wikipedia kif ukoll il-Wikipedia bil-Malti il-Wikipedia. Il-Wikipedia bil-Malti, eżatt. Attualment jiena eh, l-interess tiegħi huwa il-Wikipedia bil-Malti fuq affarijiet relatati ma' Malta. Jiġifieri folklor Malti, mużika Maltija, ċertu aneddoti, eżazzjonijiet Maltin. Hemm ħafna informazzjoni li hija tem jeżisti, però mhuwiex aċċessibbli għal mal-ewwel. Ġifieri inti trid tagħmel ir-riċerka tiegħek, tfittix fil-kotba, tfittix fil-gazzetti, mentri da kollu jista' Għalhekk qed tisimgħu eh, diskors imqanqal mir-ruħ kif ngħidu ta' Simon Kutajjar. Imma ma' Simon l-aktar ħin li għaddejt jien Eh, fl-aħħar xhur kien propju biex anke niddiskutu l-infrastruttura tal-Wikipedija, il-Wikipedia bil-Malti, illi tagħmel eh, dawn ix-xewqat tiegħu possibbli. Eh, kollox sew wieħed jista' jikteb u jippubblika fil-Wikipedia kemm irid, imma il-suċċess ta' proġett bħal huwa enċiklopedija online jiddependi ħafna mill-kollaborazzjoni. Jitlob e, il-bżonn illi jkun hemm ħafna u ħafna nies li jikkontribwixxu. Eh, u dan huwa eh, minnu eh, għal Wikipedia b'kull lingwa, mhux biss bil-Malti. Fil-Malti li għanna bżonnu li qegħdin naħdmu fuq u li qiegħed jaħdem fuq anke Simon Kotajja, anke kif se jkompli rakkuntalna, huwa propju dan it-titjib ta' l-infrastruttura tal-Wikipedija. U onestament, Qed nieħu gost naħdem fuq l-infrastruttura tal-Wikipedija għal propju dak ir-raġuni. Jiena naħdem bħala computer programmer, bħala developer, ġifri nifhem il-kuntest ta' isma' ħares, inti taħdem fuq ċertu framework biex ħaddieħor ikun jista' juża u idaħħal l-informazzjoni mingħajr ma tindaħal int. u tagħmilha ħafifa kemm jista' jkun għax min ħajdaħħal informazzjoni kapaċi ma jkunx tekniku ħafna. U ikun hemm każijiet fejn inti dak l-informazzjoni tkun tridu li jitla fuq il-Wikipedia u jekk isib ċertu ostakoli tekniċi jibża idaħħal dak l-informazzjoni fuq il-Wikipedija. Allora inti iżjed u iżjed tittamela dak li għal dak li jkun tagħmilha ħafifa. Għalhekk pereżempju interessajt ruħi fil-modelli tar-referenza. Għax inti biex tagħmel referenzi fuq il-Wikipedija bħalissa kif qiegħda, irid ikollok ċertu knowledge tal-kod tal-Wikipedija. li mhix daqshekk ikkomplikata, qed nitkellem jiena bħala developer, però kapaċi tbeżżal dak li jkun. Allura, dik l-idea ta' isma ħares, inti kemm tafas buttuna, tinżillek id-drop down, iddaħħal l-informazzjoni li ssib fuq il-wara tal-ktieb jew fuq il-gazzetta u inti daħħalt ir-referenza mingħajr ma qatt missejt linja kod. U għalhekk tkun iktar aċċessibbli għan-nies. U dik li inti tittamela open to the public. Mhux għal min jifhem teknikalment biss. U tip ta' xogħol partikolari ħafna. U dan huwa fil-verità miftuħ għal kulħadd, jiġifieri jekk inti li qed tismana għandek ċertu ħilijiet bażiċi ta' mm, development mm, fis software jew inkella ta' computer programming jew x'nafien. Tista' tagħmel kuntatt mal-Wikimedia Community Malta eh, u eh, toffri anke illi tkun parti minn dan it-tim illi qiegħed jaħdem. Dan huwa tim ta' volontiera illi l-idea tagħhom hija li jagħmlu il-Wikipedia bil-Malti esperjenza aħjar biex il-Wikipedija wkoll eh, tkun fost il-lingwi bil-Malti ġviri illi tkun aċċessibbli b'mod aktar miftuħ, b'mod aktar utli. Il-kuntatt mal-Wikimedia Community Malta isir b'mod faċli permezz tal-Facebook, isibuhom anke fuq it-Twitter, fuq l-Instagram, u faċli biex tagħmlu eh, kuntatt mal-Wikimedia Community Malta jew kella sibuhom anke permezz tal-website tagħhom illi hija wikimalta.org. Simon Cutajar propju hekk għamel u ftit ta' xhur ilu ssieħeb mal-Wikimedia Community Malta u għalkemm semmilna li kien qed jaħdem issa riċentament fuq mudelli għal referenzi fil-Wikipedia bil-Malti biex il-Wikipedija wkoll ikollha referenzi sura ta' nies, eh, barra minn hekk huwa kien anke beda jaħdem fuq waħda illi hija ftit aktar bażika li ngħidu hekk. Xi ħaġa iktar bażika hija li artikli ehm, enċiklopedici li ma jkunux elaborati bizzejed biex wieħed jgħid isma' hawnhekk għandi tarif kollu jew kella tarif bażiku li għandi bżonn minn dan l-artiklu enċiklopediku. Imma għandi biss definizzjoni, għandi biss żew sentenzi, għandi biss paragrafu. Allora dik eh, tissejjaħ nebbita. Bl-Ingliż sejħula stab, imma ħalli nisimgħu lil Simon Kutajjar jispjegalna x'għamilu dwar din in-nebbieta. Issa, in-nebbieta onestament dik ħadem ħafna fuqha Chris Portell. Jiena dħalt fiha biex nirranġa xi affarijiet. Jiġifieri l-infrastruttura tan-nebbieta għadha kif kienet. Però in-nebbieta hija bażikament mudell li tista' titqiegħed fil-paġna biex tafżal dak li jkun li isma' ħares dil-paġna ta' mhix lesta. għad fadlilha ħafna xogħol xi jsir. U hemm dik l-idea ta' inti tista' tagħżel kategorija ta', ta dil-paġna ħalli dak li kun jgħid ara, di għandha x'taqsam mal-astronomija pereżempju, jew mal-pjanti, tagħżel kategorija ħalli min jidħol u jgħid isma' ħares jiena nixtieq nagħti ehm, kontribuzzjoni għal Wikipedia, però jiena nifhem jew jinteressani il-Bibja, pereżempju. Tagħfas buttuna jitilgħulek dawk il-paġni kollha li huma nebbieta fil-kuntest tal-bidja u tibda tara tgħid tara di erba' linji għandha biss ħan nżidilha iktar. Di nista' nżidilha ritratti u tibda tavvanza il-kunċett tal-Wikipedia. Punt li kelli x'naqsam jien miegħu flimkien mal-komunità tal-Wikimedia Malta kien Attwalment l-isem tal-mudell, l-isem nebbieta, għaliex qabel kien jismu abbozz. Issa jina personalment nħoss li l-isem ta' dak li jkun ta' kunċett, l-isem huwa importanti ħafna. U kellna suġġeriment ta' nebbita u eh, kif taħdem il-Wikipedia inti tqiegħed is-suġġett tqiegħed l-idea tiegħek u l-komunità tiddeċidi jekk kien jekk hijiex idea tajba jew le. U niftakar ma nebbita kena ehm, diversi idea toħra, kien hemm insemma loqma, li loqma hija biċċa ħobs, Ah, forsi u ħassejni għam ehm, miex adattata daqsek. Abbozz hija draft bl-Inglis, jiġifieri tagħti l-impressjoni li għada miex lesta imma kapaċi tintrema għax hekk draft, kapaċi ma tindużax, però nebbita għandha dik is-sens ta' isma' ħares di kapaċi tikber u timbet u ssir xi ħaġa ikbar milli diġà. U hija dik is-sens li naħseb għamlet għamlet li daħħalnija bħala l-isem tal-modell nebbieta. Dik problem oħra għax ovvjament ċertu termini li jum għandhom xaqsmu mal-kompjuter m'għandniex klima li jom bil-Malti, Jew tant rajna nużaw il-kelma bl-Ingliż li kapaċi jinstemgħu strambi bil-Malti. Allura inti jkollok dik l-idea ta' isma' ħares, indaħlu l-kelma Maltija biex ngħidu użajna kelma Maltija jew nħalluha bl-Ingliż għax iktar tinftiehem. Għax jina jina dejjaqni ħafna meta nara fuq Facebook, per eżempju, n-nies jisaqsu għal, per eżempju, jekk għandix ċertu klim bil-Malti, ehm, għal ċertu kunċetti, u n-nies jgħidu l għanna imma ħadd ma juża, allura jina nuża l-Ingliż għax ma teżistix. Xi ġiġifieri. U dan, biex najdu għakifini, mux kas ta' eh, naf nazjonalizmu rħis, per eżempju, jon kella l-ridu Malti pur u dan kollu. Ma naħsibx illi illi dwarek jgħat jitkellem Simon. Simon jgħat jitkellem dwar dwar xi ħaġa li anka eh, eh, missejna fuqa Mark Vella, missejna fuqa ma' Davide Denti, missejna fuqa drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati din hija lokalizzazzjoni dik xi ħaġa illi tagħmel enċiklopedija partikolari b'lingwa li tkun e, iktar tappella għal min jgħat jaqra u jifima b'dik il-lingwa. Inti ħajkollok enċiklopedija li ħajħares li id-dinja bl-enti Maltija. li naħseb dik tkun differenti mill-Wikipedias l-oħra li hemm b'lingwi oħra, għax huma ħajħarsu lej id-dinja bil-lenti tal-pajjiż tagħhom. Mela inti jekk tħares pereżempju lej Wikipedia bl-Iżvediż, Wikipedia bil-Taljan, ħajtuk l-istess informazzjoni, però dik l-idea ta' isma ħares jina Taljan u ħanħares lej dan is-suġġett bħala Taljan. U l-istess għandha tkun il-Wikipedija bil-Malti. Ħanħarsu li ċertu suġġetti blenti Maltija. U naħseb li tkun aċċessibbli. U din il-biċċa tal-lenti Maltija hija fil-verità il-qofol ta' dan l-argument li qed jippreżentalna hawnhekk Simon Kutajer. Interessanti li narawħu ukoll anke mill-perspettiva ta' xi ħadd li qed jaħdem fuq l-infrastruttura tal-Wikipedia biex il-Wikipedija bil-Malti eh, tasal b'mod aħjar u mhux biss minn xi ħadd li għandu għal qalbu l-sim Malti jew il-lingwa jew l-użu tal-Malti u biss dawk l-affarijiet li huma Maltin. Ma allura kif inlaqgħu dawn l-affarijiet flimkien hawnhekk? Din il-lenti Maltija hija l-qofol tas-suċċess illi jista' qatt ikollha enċiklopedija bil-Malti online. Imma kollu sew, saħalli niġu għal biex nalqu eh, it-taħdita li għamilt ma' Simon Kutajjar għal program tal-lum u jiena qabel iħallina tlabtu illi jgħidilna x'qiegħed jaħseb eh, għal-futur, li xiex qiegħed iħares issa dwar kif tkompli l-ħidma mal-Wikipedija. Jien personalment nixtieq inkompli naħdem fuq il-Wikipedija palma semmejna fil-mod ta' l-infrastruttura u l-modelli biex il-Wikipedija tista' tintuża minn min mhuwiex daqshekk tekniku. Però nixtieq nara wkoll dak l-avvanz tal-użu tal-lingwa biex ma jinkitibx kollox direct translation mill-Ingliż, imma jinkiteb b'mod palma semmejna blenti Maltija. U, u nasib dik tkun importanti biex tagħti dik il-karattru ta' xini Wikipedia bil-Malti. M'hemm xejn isbaħ f'dawn il-vjaġġi enċiklopediċi milli niltaqgħu ma' affarijiet illi ma konniex qegħdin nistennewhom. Tal-anqas, ngħid għalija, dan huwa il-pjaċir tiegħi ta' din il-parti tal-vjaġġi enċiklopediċi fejn nimraħ li lin minn dak li huwa ordinarju, minn dak li huwa ta' kuljum, Però kultant inerġa' insib ruħi preċiżament f'dak li huwa l-aktar ordinarju u l-aktar ta' kuljum. Xi drabi dawn it-taħdidiet f'din il-parti tal-vjaġġi enċiklopedici jorbtu direttament jew indirettament ma' xi ħaġa jew oħra illi jkun intqal mill-persuna li kolli mistiedna fil-parti l-oħra. U hekk kien fil-każ ta' Simon Kutajar, illi tkellem dwar dik illi hu bil-Malti sejħilha wiki mixja. Bl-Ingliż jgħidulha wiki walk. Il-mixi, wara kollox, huwa parti mill-mod kif wieħed jivvjaġġa, anka jekk forsi differenti minn kif konna nagħmlu eh, f'sekli oħra Il-mixi m'għadux daqstant mod li wieħed bih jivvjaġġa daqstant bih iktar milli forsi biex jimxi eh, jew eh, biex jirrilassa jew b'mod ta' eżerċizzju jew inkella biex jasal lejn vettura jew oħra illi tkun se taħodna minn post għall-ieħor. Dan il-kunċett tal-Wikimixja eh, meta qegħdin nitkellmu ma' Simon Kutajjar tkellimna dwaru fil-perspettiva ta' dik li tissejja serendipità. Għalija interessanti meta nagħmel dik il-connection ta' Ma nafx qed infittex imma qed nagħmel dik il-mixja biex dak li jitfaċċa f'kapaċi jgħini kapaċi le, imma inżommu għal-futur. Huwa propju preċiżament din is-serendipità illi se nimirħu leha llum. Se nimirħu b'mod illi forsi mhuwiex daqstant eh, serendipitus, imma min jaf ma xiex sa niltaqgħu, jew min jaf ma xiex se tiltaqa' int permezz ta' dak illi qed niltaqa' miegħu jien. Qabel ma dort lejn il-Wikipedija biex nara is-serendipità xem dwara, E, fl-artiklu dwar dan is-suġġett fl-Enċiklopedija, bat id-Dizzjonarju ta' Aquilina. U ir-raġuni għal dan hija li ma kontx ċert jekk bil-Malti għandniex propju kelma għal serendipità. Serendipità naturalment huwa il-mod kif aħna noħduha mit-Taljan. Fil-fatt anke la għandha l-aċċent bħalma nieħdu università. E, biex nagħtu eżempju ieħor identità, per eżempju. U allura serendipità hija propju il-kelma illi jġib akwilina fid-dizzjonarju tiegħu bħala dik illi nużaw fil-Malti minn dak li bl-Ingliż Jgħidulu serendipity. Skont id-dizzjonarju ta' Aquilina, is-serendipità hija talent illi bih wieħed jagħmel skoperti pjaċevoli illi ma kienx qed jistennihom b'kombinazzjoni. Ikolli ngħid illi din ta' talent li wieħed bih jagħmel skoperti pjaċevoli li ma kienx jistennihom b'kombinazzjoni hija definizzjoni eh, adekwata ħafna, anzi hija xirqa u eh, probabbilment eh, kolli ngħid li hija anke aħjar minn dak li sibt meta mort fl-enċiklopedija online li hija il-Wikipedia. F'dan il-każ bdejt mill-Wikipedia bl-Ingliż u rajt ukoll fl-istess waqt illi din hemm il-paġna parallela tagħha li hija fil-Malti wkoll fil-Wikipedija Serendipità. Skont il-Wikipedia bil-Malti, jew aħjar dik li aħna regolarment issa qegħdin insejħula il-Wikipedija, is-serendipità hija skoperta fortunata mhux ippjanata. Din hija bbażata propju fuq il-definizzjoni li hemm fil-dizzjonarju ta' Oxford, fl-Oxford Dictionary, Um, u allura hawnhekk hija pjuttost tradotta dina. eh, mill-Ingliż. Is-serendipità, ikompli l-artiklu, hija xi ħaġa komuni fl-istorja tal-invenzjoni tal-prodotti u l-iskoperti xjentifiċi. Is-serendipità hija meqjusa wkoll bħala prinċipju ta' disinn utli għal attivitajiet online illi jippreżentaw firxa wiesa' ta' informazzjoni u opinjonijiet aktar milli jinforzaw l-opinjoni ta' utent partikolari. U din ir-referenza hawnhekk f'dan l-artiklu enċiklopediku li nsibu ehm, dwar is-suġġett ta' serendipità anka juri kemm eh, dan il-kunċett ehm, qiegħed jiżviluppa jew qed eh, inħarsu leh b'mod xi ftit differenti minn kif konna nħarsu leh anka sa ftit ta' snin ilu qabel ma eh, d-dinja tal-informatika saret xi ħaġa ta' kuljum prattikament għal kulħadd. L-artiklu tal-Wikipedija dwar is-serendipità fih eh, tliet taqsimiet u f'dawn it-tliet taqsimiet hemm ukoll sotto taqsimiet oħra illi eh, ħanaqralkom anke uħut minnu. L-ewwel taqsima hija dik dwar l-etimoloġija tal-użu ta' din il-kelma, u naraw illi l-ewwel użu tal-kelma serendipità fil-lingwa Ingliża kien minn Horace Walpole fit-28 ta' Jannar ta' l-1754. Dan jidher illi fitra li kiteb lil ħabib tiegħu Horace Mann Walpole spjega skoperta mhux mistennija li kien għamel dwar pittura mitlufa ta' Bianca Capello minn Giorgio Vasari. Dan b'referenza għall-ħrafa Persjana imsejħa It-Tliet Prinċpijiet ta' Serendip. Huwa qal li l-prinċpijiet kienu dejjem jagħmlu skoperti aċċidentali b'ċertu sapjenza ta' affarijiet illi ma kinux qed ifittxu. L-isem ġej minn serendip Isem antik għal Sri Lanka, jew kif konna nafuha anke sa xi snin ilu, Ceylon. Dan huwa derivat anke mis-Sanskrit u hawnhekk hawn aktar dwar dawn il-dettalji u jidher li t-tifsira ġejja mill-gżira ta' Sri Lanka. U hawnhekk allura il-kelma Nistgħu ngħidu li ġiet esportata wkoll għal ħafna lingwi oħra bi tifsira ġenerali ta' skoperta mhux mistennija, jew inkella kombinazzjoni fortunata. Interessanti ferm illi hawnhekk hawn nota Dwar kif din il-kelma hi użata fil-Portugiż, fl-Ispanjol, fil-Ġermaniż, fil-Franċiż, fit-Taljan, fl-Olandiż, fir-Rumen, fil-lingwi tal-Iskandinavja, bħal huma l-Iżvediż, id-Daniż u n-Norveġiż, kif ukoll il-Finlandiż, ir-Russu, il-Ġappuniż u ma jistax jonqos iċ-Ċiniż. Hemm lingwi oħra li jużaw il-kelma serendipity direttament kif anka forsi hemm min jasal li jagħmel fil-Malti mingħajr ma hemm bżonn għax kif qegħdin naraw anka sew minn dan l-artiklu kif ukoll mid-dizzjonarju ta' Kwelina, il-kelma preferita bil-Malti hija serendipità. Fost il-lingwi li jużaw serendipity direttament kif inhi anke bl-Ingliż hemm il-Pollakk. Taqsima oħra illi għaw fl-artiklu enċiklopediku dwar is-serendipità fil-Wikipedija huwa dwar l-applikazzjonijiet ta' serendipita. U hawnhekk insibu illi dan jinqasam f'tliet sottotaqsimiet: l-invenzjonijiet, l-iskoperti u attività online. Dwar l-invenzjonijiet insibu illi it-terminu serendipita jintuża spiss għal invenzjonijiet magħmula b'kombinazzjoni aktar milli intenzjoni. Andrew Smith, li huwa l-editur ta' The Oxford Companion to American Food and Drink, isostni li l-biċċa l-kbira tal-prodotti ta' kuljum kellhom eruq serendipiti, b'ħafna minn dawk l-aktar bikrin relatati mal-annimali. L-oriġini tal-ġobon, pereżempju, possibilment oriġinat fil-prattika tan-nomadi illi jaħsnu l-ħalib fl-istonku ta' ġemel mejjet illi jkun imwaħħal ma' sarġ ta' wieħed ħaj. u bekk tħalla tittames mill-istonku tal-ħalib maħżun fih. Eżempji oħra ta' serendipità fl-invenzjonijiet jinkludu il-post-it note, is-silipati, l-użu ta' sensori biex jipprevenu l-airbags tal-karozzi mill jotlu tfal, il-forn tal-microwave, il-qafla tal-velcro, il-popsicle u anka il-peniċillina antibiotika. Jiena mhux se noqgħod naqralkom dawn eh, fit-tul. Ġili għamiltek f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici, imma wkoll ġili għattilkom biex tmorru tfittxu aktar intom stess permezz tal-Wikipedia jew anka l-Wikipedija bil-Malti biex issibu aktar id-dettalji dwar dawn l-affarijiet direttament. It-taqsima tal-applikazzjonijiet ta' serendipità Tkompli mbagħad bl-iskoperti. U hawnhekk għandna l-każ ta' serendipità illi kontribwiet biex l-entomologu Sean Winterton skopra speċi ġdida ta' insett bil-ġwina illi sab mhux fil-Malasja fejn kien jgħix iżda fuq is-sit tar-ritratti Flickr. L-iskoperta ta' eh, Winterton eh, kienet mejuna mill-funzjoni ta' Flickr li tippreżenta stampi li huma personalizzati għall-interess tal-utent. U bekk jiżdiedu il-probabiltajiet li dak li jkun jara ritratti li jinteressawh. Ix-xjenzat tal-kompjuter Jamie Tavern isostni li ċans ta' skoperta serendipituża titkabbar minn personalizzazzjoni bħal din u kiteb hekk. In-nies ma jafux x'għandhom jagħmlu b'informazzjoni ġdida li tasal għandhom b'kumbinazzjoni. Minflok iridu informazzjoni li tinsab fit-truf ta' dak li diġà jafu. Għalhekk dan huwa meta jkollna l-istrutturi għall-għarfien biex nagħmlu sens minn ideat ġodda. U din torbot propju anke direttament mal sotto taqsima li jmiss anka f'dan l-artiklu enċiklopediku li hija dwar l-attività online. Is-serendipità hija prinċipju ta' disin għal attività online illi tippreżenta opinjonijiet li jiddevjaw minn dak li l-parteċipanti għandhom diġà. Il-professur tal-liġi fl-Università ta' Harvard, Cass Sunstein, jgħid illi l-arkitettura ta' serendipità bħal din tipromovi demokrazija aktar b'saħħitha. Bħal belt jew università kbira, suq tal-informazzjoni li jaħdem sew jipprovdi espożizzjoni għal ideat ġodda, nies u modi tal-ħajja, is-serendipità hija kruċjali għax tespandilek l-orizzonti tiegħek. Dan huwa meħtieġ jekk trid tkun ħieles. L-idea għandha potenzjal fid-disinn tal-midja soċjali, is-servizz ta' tfittxija għall-informazzjoni u tqallib tal-paġni fuq l-internet. L-aħħar taqsima illi hemm f'dan l-artiklu enċiklopediku dwar is-serendipità huwa dwar termini relatati. Hawnhekk affaxxinanti ferm żewġ termini li mhux biss fil-verità ma għandniex bil-Malti, imma termini li bil-kemm jintużaw naħseb jiena b'kwalunkwe lingwa. Fil-fatt għandna miktub e, f'dan l-artiklu enċiklopediku illi William Boyd ħoloq it-terminu Zemblaniti fl-aħħar tas-seklu 20 biex ifisser kemm xejn l-oppost ta' serendipità, ġifieri tagħmel skoperti sfortunati u mistennija illi jseħħu b'disinn. Zemblanita, allura biex namlu anka bil-Malti, bl-istess mod bħal għanna serandipita, hija effettivament sorpriża spjaċevoli. Dan ġej minn Novaja Zemlaja, jew Nova Zembla, art kiesħa u sterili b'ħafna karatteristiċi fiżiċi l-oppost għax-Sri Lanka, illi minnha ġejja l-kelma Serendip. Hemm ukoll it-terminu jew riżultati ta' riċerka minn individwi b'saħħithom. Ikolli ngħid li impressjonanti ferm ukoll in-numru ta' referenzi li hemm marbutin ma' dan l-artiklu anka fil-verżjoni bil-Malti hawn 19 il-referenza illi fuqha huwa ibbażat dan l-artiklu dwar is-serendipità. Jiena nawguralkom illi jkollkom aktar minn dan it-talent illi bih wieħed jagħmel skoperti pjaċevoli li ma kienx qed jistennihom, b'kumbinazzjoni. U b'dik l-ħarsa lejn is-serendipità mill-Wikipedija bil-Malti, aħna ġejna f'tmim ta' tmien programm fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici, flimkien miegħi, Tony Sant. Jina nirringrazzja lil mistieden li kienna l-lum li kien Simon Kutajer li huwa membru attiv tal-Wikimedia Community Malta. Jekk tridu ssiru tafu aktar dwar il-Wikimedia Community Malta, tistu żżuru is-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibhom ukoll fuq il-Facebook eh, fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darbora fl-istess post u fl-istess ħin.